Ja, Here, hoe nader ons na U toe kom en hoe en nou oor die kontak is wat ons het tussen U Vader, hoe meer kom ons agter hoeveel goeie daar is wat ons nog moet serender, Vader. En uh, dis ons gebed en dis ons hart, Vader, dat ons Here sal oorgee. Dat ons sal los daai goed wat ons nog weerhou, Here, om om te kom tot die volwasse man, om te kom tot by U en nader en nader na U te beweeg, Vader, wat verhoed dat ons dat ons maar net in die teenwoordigheid net kan bly en bly en bly Vader. Dis ons begeerte om ontslae te raak van van dit Here wat wat plek maak vir die tyd wat ons met U kan spandeer. Ons eer U vir die woord en ons eer U ook vir die dag wat U tot ons lewens gevoeg het Vader. Ons ons sien uit na vanoggend en ons sien uit na U woord en ons sien uit Here nie net in ons ontmoeting vanoggend nie en met U woord nie Here maar ons sien uit na elke dag se ontmoeting Maar dit is so krities belangrik is Here in hierdie lewe waar ons in lewe. Ons eer U vir U naam. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Jy weet die ek was nou in Pretoria besig gewees hierdie week. Ek het gisteraand teruggekom en uh nou uh, ek het op 'n stadium het ek vir Jan gesê, "Jong, is daar nie 'n manier dat Johan vir my kan instaan vanoggend nie?" En uh maar ek is hier so en ek is bly. Ek het tyd spandeer op 'n ander vlak met die Here en met die woord. So uh, Ja, ons sien hier die woord volgend. Um, ehm, toe ek nou begin kyk na wat moet ek, wat is in die Heere's hart oor volgend en waarop vat hy my naartoe en toe het ek begin blaai daar by Johannes 12 rond en toe kom ek op die skrif af wat my terugvat Jesaja toe, precies die skrif wat Jan laas week gepraat het, weet, eh, waar Jesaja geroep is as een profeet en um, toe lees ek nou mooi en toe kom al paar dinge uit, uit daar Jesaja 6 gedeelte. Jesaja 6. Jy sal sien as jy in, in Johannes 12 uh, gaan lees, dan sal jy sien daar verwijs hy na, na hierdie skrif. Ek gaan nou nie daarby stilstaan op nou nie. Daar vers 40 verwijs hy na Jesaja 6. En uh, wat ek hier so gesien het in Jesaja, wat hoef my niet is, na nou, een van wat Jan Laasjek gepraat het, hier sal onthou, hy het gepraat vandaan in uh, Jesaja 6 vers 3 het hy skrif, het hy aangehaal, die hele aarde is van heerlikheid gevul, jy sal onthou dit. Maar kom ek lees gou vir julle vanaf vers 1 daar. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op die hoë en verhewe troon terwyl sy somme die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Nou as ons gaan kyk na die term serafs, ek ken nêrens 'n goeie beskrywing van serafs nie, maar Dit wat ek uh, eh, achterkom is, dit was een weese gewees wat een koperkleer gehad het en word verbind met vier. Dit is soos een Uh, eh, dit is so glans wat hy maak, en een koper, uit een, so bruin koperkleer neem ek aan, moet dit wees. En dan het hy ses vlerke gehad, uh, twee wat sy hoof, twee wat sy voete, en dan twee waarmee hy vlieg, sien ek beskrywe hy nou so. Maar dit is nou nie eindelijk so ter sprake op wat ek verochend het nie, Um, ehm, Seraphs het boom gestaan, elkeen met, het ses vlerke gehad. Uh, met twee het hy die aangezicht bedek, met twee het hy sy voete bedek, en met twee het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Heere van die leerskare. Die hele aarde is van sy heiligheid vol. En dan in vers 4, en die drimpelposte, het gebewe van die geluid van die roepers. En dan sê hy, en die huis het vol rook geword. Die huis het vol rook geword. Dis die beeld wat Jesaja sien. En toe het, het ek gesê, dis nou Jesaja wat hier praat, toe het ek gesê, wee my, ek is verloore. Want ek is een man, onrein van lippe, en woon onder een volk, wat onrein van lippe is. Net daai gedeelte, ons gaan nou by die ander gedeelte kom. Wat my opgeval het hiervan, as ek gaan kyk na daai vol rook. Weet waarvan is hy vol rook? En ons gaan kyk na na Openbaring wat hy verwys daarna toe en na uh, Exodus toe. Openbaring, jy kan daai skrifgie daar Openbaring 15 vers 8. Uh eh, wat hy daar sê, hy sê en die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy kracht het hy vol rook geword. En dan uh, eh, verwijs hy in, in uh, Exodus 19 vers 8, praat hy ook van hierdie rook, maar dit is die rook, jy sal onthou toe uh, hulle by die berg Sinaai aangekom het. Exodus 19 vers 18, en die hele berg Sinaai het gerook, omdat die Heere in een vier daarop neergedaal het, en sy rook het opgetrek, soos die rook van een oond, en die hele berg het vreselik gebewe. Jy sien, wat ek sien hier so is, in Jesaja 6, wat die beeld wat Jesaja gekry het van die rook, wat in die kamer was, was die rook van God self, is hy, die heilige God, sy heerlijkheid waar daar was. Want dan in die volgende vers, dan, dan praat hy ons daarvan, en toe het ek gesê, jy weet, wat ek sien hier so, ek sien vir, vir Jesaja wat hierdie beeld kry van die heerlijkheid van God. En toe hy die beeld van God sien, toe hy die heerlijkheid van God sien, en hy kyk na homself, toe sien hy dit, wie my, jy weet, ek is verloore, want ek is een man onrein van lippe, en woon onder een volk wat onrein is van lippe. Toe besef hy, toe hy die, toe hy die heerlijkheid sien, Want dit in die volgende gedeelte van hy vers sê hy, want my oe het die koning, die Heere van die leerskare gesien. Jy weet, hy besef die toestand waarin hy is, hy besef sy staat, um, omdat hy die heerlijkheid van God gesien het, en opgeweeg teen oor wat hy gesien het, besef hy maar, vleeslik maak ek dit nie, vleeslik kan ek nergens kom nie. So hy besef op die stadium maar, hy is En is dit nie maar so dat ons allemaal by die punt was nie? Toe ons, toe ons een tikkie van sy heiligheid beleef het, die dag, toe ons besef het, maar waarmee is dit bezig? Jy sien, die selde Jesaja het het ook gesien. En dan sê hy, en dan die volgende vers 6, maar een van die serafs het na my toe gevlieg met een gloeiende koel in sy hand, wat hy met een tang vanaf die altaar afgeneem het. Wat ek hier so sien, en dan wat maak hy daarmee? En my mond daarmee aangeraak het en gesê, kyk, ek het jou lippe aangeraak. Maar dis nie al nie. Hy sê, en jou skuld is weg, en jou sond is versoen. Wie is die een wat dit doen? Daar is net een wat ons kan aanraak as mens. En dis Jesus Christus self. Die kool sien ek as Jesus Christus, wat van die altaar, van die offer, die kruis afgehaal is, en aangeraak is en sy lippe aangeraak het. En ehm um, met hierdie woord, met hierdie boodskap van jou skuld is weg en jou sondes is versoen. Jy sien is dit nie awesome dat Jesaja dit honderde jare voordat Jesus in die kruis gesterf het, sien Jesaja al hierdie beeld van wie raak sy lippe aan. Jy sien en dan die skrif wat daarop volg is net so belangrik. Wat ek sien hierso is daarom hoor ek die stem van die Here wat sê: Wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? En toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my. En dis eintlik waarby ek wil kom volgens is in 'n antwoord: Hier is ek, stuur my. Jy weet, dis die skrif eintlik wat ek graag wil uitkom. Die ou, hierdie Jesaja wat op die net terug toe die redelijkheid sien van God, en hy besef sy toestand waar hy is, en toe kom die kool, Jesus, en hy raak sy lippe aan, en toe verander sy spraak, toe verander sy spraak, en hy kom met die, met die ding van, hy antwoord God, en hy sê, maar hier is ek, hy sê, ek dink as ou, in die selle asem, as ou gaan kyk na, voordat hy die heiligheid van God gesien het, of voordat die lippe aangeraak is, voordat hy besef het dat hy sondevry is, dat sy sonde weggevat is van hom af. Voor daai punt was hy onseker oor of hy dit sal kan doen of nie. Want hy hy het op daai stadium het hy nog het hy nog op sy eie vlees, het hy nog op sy eie op sy eie krag gestaan. Wat ek sien is dat verder dan wat ek sien is dat as ons dit na onsself toe moet bring, is dat die huis Die vereiste was, in Jesaja se geval, is dat die huis vol rook moes word. Die huis moet vol rook gewees het. Met ander woorde, die heerlikheid van God moes daar gewees. Hy moes dit kon waarneem, hy moes dit kom sien. Want as jy aflees in Jesaja, dan sien jy dat in vanaf vers 10, kyk 'n bietjie wat staan daar. Maak die hart van hierdie volk vet. Maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë, so dat hulle nie kan sien, met hulle oë en met hulle oore nie hoor, en hulle harte nie verstaan nie, en hulle nie bekeer en gezond word nie. Want wie maak hulle gezond? Wie maak hulle gezond? Wie genees hulle? Het is God wat hulle genees. Maar God kan nie genees, as hulle oot toe is, as hulle hartvet is, en hulle oor toe is nie. Jy sien, en dit is, dit is juist, dit is weer die liefde. Die oomlik toe, toe die saai die heiligheid sien, en die licht opgaan vir hom, en hy dit snap, want ek het, uh, eh, hier was iets raak gelees, wat Galileo gesê het, um, hy het gesê, the truth is easy to understand, the truth is easy to understand, once it is discovered. Het is makkelijk om die waarheid te verstaan, as dit ontdek is. Sien, en Jesaja het ontdek, wie God is, die heerlijkheid het hy gesien. Uh, en daarom is hy gereed om gestuurd te word. Um, sy oore is oop, en sy oor is oop, so hy is recht om gestuurd te word. Ek sê, weeg, die volk kan God nie genees, hy kan hom nie opdring, hy kan die liefde, kan hy nie forceer nie, want waar kom daar die liefde vandaan, van Jesaja, van my en van jou, van ons wat, wat die helikheid van God gesien het, die liefde kom, toe ons hom gesien het wie hy is, dit het ons oog opgemaak, en toe kon hy ons aanraak, en toe kan hy ons genees, alhoewel die geneesing klaar plaasgevind het in die kruis, maar die manifestatie daarvan in my, in ons levens, het gekom daai dag, toe ons gesien het wie hy is, Jy weet, ek sien dat die godsdienst kom en hulle probeer op baie maniere, probeer dat die mense aanraak. Maar Jesus is die enigste een wat ons kan aanraak, om die levensverandering teweeg te bring. Geen mens kan dit doen nie. Die levensverandering kom net as Jesus jou aanraak. En hoe raak hy ons aan? Die is sy liefde in ons hart. Dit is hoe hy ons aanraak. Vers 5. Nou, ek wil terugkom na die skrif toe van, hier is ek, stuur my. En ek wil dit graag prakties maak in ons levens. Want dit is waar oor veroogend eindelijk gaan. Is om het prakties te maak. Jy sien dat, stier my. Hier is ek, stier my. Jesaja het die heiligheid aan skou. Toe spreek hy. Wie ek al baie wat die ding gedink oor, oor die stier my ding ons kan het vir mekaar dalk sê, jy kan het hierkom sê, jy weet, en, maar dit is een persoonlijke ding hierdie. Dit was een ding wat tussen Jesaja en God was, tussen my en die vader, tussen jou en die vader is, is om by die punt te kom in die ouse leven, en te sê, hier is ek, stuur my. Dit is een persoonlijke ding. Dit is nie een ding wat jy so in die algemeen kan sê, jy weet, en, hier is ek in die gemeente, gemeente kom, gebruik my, jy weet, hier is ek het is dieper as dit, dit is, um, dit is een persoonlijke ding hierdie, het is op geestvlak, waar hierdie connectie moet plaasvind tussen my en die, en die vader, en waar ek een bereidwilligheid ontdek het, binnen myself, en vir hom te sê, my vader, ek het by hierdie punt gekom, hier is ek nou, gebruik my. Je weet, eh, ek sien Jeremia 15 vers 16 praat ook van hierdie ding, is 'n bekende skrif eh, wat sê dat uh eh, toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet. En u woord was vir my 'n vreugde en 'n vrolikheid vir my hart, want u naam is oor my uitgeroep, Here van die leerskare. Toe die woord gevind is, het ek hulle opgeëet en hulle was 'n vrolikheid vir my hart gewees. Daai oomblik toe ek dit ontdek het, die discover van die truth om die waarheid te ontdek het ek die woorde opgeëet, en dit was een vrolijkheid vir my hart gewees. Jy sien die verandering wat het, wat het teweeg gebring het, was nie somme net, dat ek het gehoor nie, dit het een verandering teweeg gebring, dit het beteken, dat ek, toe ek sê daarna, dat hier is ek, beteken het, hier is ek, is een commitment. Dit is een onvoorwaardelike ding, van om myself te geef vir dit, vir hom, vir wie hy is, wanneer kwalificeer ek om gestuur te word? Dit ook, ook vir myself gevra. Wanneer ek ontdek het, dat God net goed is. Daai oortuiging om gestuur te word, vind plaas wanneer ek ontdek. Want daar is een paar ontdekkings, daar is ons baie ontdekkings wat ons deurgaan in ons verhouding met die Vader. Ons ontdek ons gedierig, sy hart, meer en meer en meer ontdekkings ons van hom. Dis mos nie iets wat ophou nie. Dis mos iets wat wat permanent is, wat aanhou en aanhou tot ons deurstap deur die dispensasie tot ons in die ewige lewe in. Dan sal ons sien, maar ons, ons is besig om te ontdek dat hy net goed is. En want jy sien, wanneer ek gestuur word, dan is ek die draer van wat? Ek is die draer van dit wat ek ontdek het. Ek is die draer van die hart van God. Met andere woorde, ek is die draar van die goeie nies, wat ek eerstaans van hom hoor, en wat my hart opgewek maak, wat my hart opgewonde maak, wat lewe gee, ek is die draar van dit. Jy sien, wanneer ek my commit, myself beskikbaar stel vir sy woord, jy sien, want dan, as ek my op die vlak commit, dan kom die inspraak ook, En dit bepaal ook dan op die einde my lewe, nê? Dit bepaal wie ek is. Want baie mense sê, jy weet, wat sou ek sê as ek dan nou gestuur moet word? Of as ek dan my bereid verklaar om te gaan? Om hierdie pad te loop en om hierdie ligdraer te wees. Jy weet, wat sê ek? Baie mense het 'n probleem met dit, met wat gaan ek sê vir mense? En die lekkerte van dit alles is, is dat ons hoef nooit bekommerd te wees oor wat om te sê nie. Die lekkerte is, is dat ons sal altyd die rechte woord hee, want die woord is op ons mond, op ons tong en op on, in ons hart. Dis waar die woord ons is. Um, Jesus self het die ding raak gesien, dan Johannes 12, dat ek gelees het, vers 49, waar Jesus sê, ek het nie met myself gespreek nie, maar die vader wat my gestuur het, het my een gebod gegeen, wat ek moet sê, wat ek moet spreek. Mense, hier is een kritische vers, jylle moet hom onderstreep, want dit is so belangrijk. Ons wat betek hier bekommer is oor wat ek moet sê vir mense. Hier is een siek ou. Daar is iemand wat sit met probleme, en ek, is, ek ervaar dat ek op, op pad is na hierdie auto, ek, is, ek, ek ervaar dat daar iets gesê moet word nou. Jy sien, en um, wat sê Jezus? Hy sê dat my vader het my een gebod gegee wat ek moet sê, en wat ek moet spreek. Sy gebod is die eeuwige lewe. Jy sien, sy gebod is die eeuwige lewe. Al wat ek kan sê, is net om achter God aan te praat. Dis al wat ek kan sê. Is net om die woord te bevestig. Is net om een klankboord te wees vir, wie hy, vir, vir sy woord. Met andere woorde, ek herhaal my net die woord. Met andere woorde, ek herhaal my net die goeie nies. Ehm... Um, Want hierdie ewige lewe, hierdie woord wat hy van praat, die is die ewige lewe. Daai woord, daai ewige lewe is in my, is by my. En as ek gestuur word, dis iets wat ons moet verstaan, wanneer ons gestuur word, gaan dit nie oor my nie. Dit gaan nie oor my potensiaal nie, my skills, my praatvermoe en en my oortuigingsvermoe. Dit gaan ook oor my geloof per se, jy weet. Hoe glo ek nie? Hoe ernstig glo ek? Hoe sterk is my geloof nie? Jy weet want sodra ons weer in daai trap val van dan kom ek voor 'n situasie te staan wat wat ek gaan my knie gaan lam word. Ek gaan vou. En dit gaan weer lei tot minderwaardigheid van maar dit werk dan nie. As ek gestuur word dan stap ek met die lewe binne in my. Stap ek. Ons gaan nou net daarby kom weer. Oor hoe doen ons dit? Jy sien die moeilikheid is As ons kyk na godsdienst, dan kom ons by die ding uit van onrein lippe. Wanneer is die lippe onrein? Dis wanneer ons nog die heerlijkheid gesien het nie, wanneer God, wanneer Jesus ons lippe nog nie aangeraak het nie, as ons na Jesaja kyk. Je weet, dit is die onrein lippe. So in die staat van onrein lippe, kan, kan ons verstaan, dat daar nie waarheid en geest is nie. En dis hoekom, daaran ook, op die einde, dit eindig maar uitloop op niks. Want, eh, uh, wat beteken dit, ouwens, as ek sê, stuur my? Stuur my beteken nie om my tasse te pak nie. Julle sal weet dat vroeger jaar met die evangelisatie en die type van goed, was dit een myte issue gewees, van ouwens wat die wereld volgegaan het, om die woord te gaan verkondig, om die woord te gaan verspreid, ek, ek, en ek skiet dit nie af nie. Maar dit is in baie opzichte al waar oor die evangelisatie gegaan het, die evangeliewerk gegaan het is om jou tasse te pak en na, na plekke toe te gaan, ver hier vanaan in die ooste, en om die woord daar te gaan verkondig. Maar, dit beteken, vir my beteken het, om te sê, jyre, hier is ek, en ek wil terugkom na die gemeente toe, om by punt te kom en te sê, jyre, hier is ek, stuur my, beteken om, om myself rechtig te komit, vir die saak, en om my te stuur daar waar ek is. Dis waar natuurlijk gestuur is. Ek word nie na ander plekke toe gestuur. Ek word gestuur na waar ek is. Na waar ek leef. In die huis, in my straat waar ek bly, in my gemeenskap waar ek bly, waar ek werk, my werksplek. Jy sien, dit is die, dit is waar natuurlijk gestuur word. Stuur my, ek stuur my daar natuurlijk. Dis wanneer hy my wil stuur. Sien ek, daarom is het so'n persoonlijke ding hierdie. Is dat wanneer God my stuur, wanneer hy dan vir my sê, maar gaan, ek release jou, ek, dan gaan jy. Beteken het, dat dit is een ooreenkomst tussen my en God. Dit is een commitment wat ek met die vader het. Daarom as ons nou collectief gaan kyk na wie ons die gemeente is, dan is elkeen van ons, is gecommitt, Met andere woorde is, hier is ek, en elke van ons is gestuur. Um, en dit is een persoonlijke saak. Vat al die huishoudings, waar het ons vandaan kom, uit elke van die huishoudings af, is ons persoonlijk gecommit, en is ons gestuur. Ons kom sondag, ons kom by tyde by mekaar hierna toe. Verstaan jy, ons kom by mekaar, collectief kom ons hier by mekaar. Ons is gestuur daar waar ons werk, daar waar ons bly, daar wat dis, dis van wat ons gestuur is. Net soos Jesaja, daar die persoonlijke ontmoeting, net so. En weet julle nie, ek sien dat, as jy kyk na, na Johannes ook, 12, van praat nie van die licht, dat die licht is in die, in die wereld. En weet jy so wat hy die licht is, wat binnen in ons is, so is hy dan ook die licht binnen in ons, en so is ons die lichtdraars. En nou, wanneer ek dan nou gestuur word, wanneer ek bereid is, ek is gekommit, en ek sê, Heere, stuur my, dan beteken het, wat stuur hy? Hy stuur sy licht, stuur hy. En nou, weet, ek, ek vraag net vir myself, besef ons die verantwoordelikheid, besef ons die verantwoordelikheid in opzichte van die licht, wat binnen in ons is. Want die verantwoordelikheid van die licht strekt baie ver. Dit gaan nie oor, dit beteken nie om te preek nie. Dit beteken nie om ander ouwens te vertel wat hulle moet doen nie. En vooral om een licht te wees, wanneer die wind van voorkom, wanneer die storm daar is. Dis vir my kritisch. Je weet, om dan licht te wees. Het is makkelijk om licht te wees, wanneer dit goed gaan, en wanneer alles nou, weet, plein seiling is, het makkelijk om licht te wees. Maar die ding wat ons meer, wat ons meer worstel is, om licht te wees, in een wereld daar, waar die lippe onrein is, om daar licht te wees. Hy sê, uh, eh, is 'n bekende klise, dit staan daar in in ons kamer, 'n ding wat wat jy sien opgesit het daar. Life isn't about waiting for the storm to pass, but it's learning to dance in the rain. Dit is waaroor die lewe gaan. Dit is nie om die storms te probeer vermy nie, maar om in die storms te dans. Dan oor om lig te wees as dit nie so goed gaan nie, om dan lig te wees daar's 'n groot waarheid in dit wat Jakobus ook sê en julle ons ken daai Jakobus 1:2 wat hy sê daai louter vreugde van as dit kom. Want weet jy daar is 'n 'n belangrike waarheid hierin. En ons besef dit elke dag wanneer die aanslag van die vyand kom om te sê maar dit is great as dit gebeur. As die moeilikheid kom, as die situasie verander en dit is nie so goed nie om te sê maar dit is om dit ag is louter vreugde. Want jy sien die vyand die verleier, die verdrukker, die ene wat ons wil aankla, die ene wat ons wil beroof, die ene wat ons wil beroof van die lewe van oorvloed, want dit is sy hoofddoel is om ons te beroof van die lewe van oorvloed. Um, hy sê, ach het loutere vreugde, uh, broers en sisters, as jy in allerlei versoekinge val, want die woord, en dit is kritisch hierdie ding, want die woord van vreugde, nee, die woord van vreugde wat in ons harte is, of dat ek het so stel, die woord moet eerst beproef verklaar word, al voor is dat die vreugde in my hart kan wees. Het is goed om, om die woord te hoor, het is goed om hierdie goeie nies te hoor, ouwens. Maar, maar hierdie goeie nies breek op in jou binneste, wanneer, wanneer dit beproef verklaar word in jou leven. Ons kan hoor van geneesing, ons kan het hoor, ons kan hoor van voorsiening en al die goed, Maar ek sê vir jou, as, die, as dit nie in jou leven beproef verklaar word nie, bly dit oorkennis, bly dit knowledge, maar dit word nooit praktijk in my leven nie. Daarom sê hy, ach het luid, die enigste manier ons toegang gaan kry tot dit, ons, is wanneer ons geconfronteer word met die werkelijkheid daar buitenkant, wanneer ons geconfronteer word met voorsiening, met geneesing, dis wanneer dit die werkelijkheid word in ons leven. Voor dit, ander woorde, wat sê ons, dan moet, moet hierdie goed in ons leven kom, dan moet hierdie goed op ons pad kom. Ons gaan dit nie soek nie, maar hierdie goed is, dit is noodzakelijk dat dit op ons pad kom. Want, as ons gaan kyk na wat sê die woord oor dit alles, dan sê die woord, maar ek het jou genees. Die woord sê, jy sal jou voet nie stamp nie. Die woord sê, al gaan jy daarvan doodskade weer die woord sê van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dis wat die woord sê, dis die waarheid. Maar vir die waarheid om te manifesteer, die waarheid om deel te word van my, om dit te discover, om dit te ontdek, is iets anders. En dit kom by die confrontatie van hierdie goed op ons dagse pad, op elke dag, op ons dagelikse route. As ons nie gechallenged word op hierdie terrein in die ouwens, sal ons nooit spierkracht ontwikkel nie. Dit is erg om het te sê, maar dit is werkelijk die waarheid. As ons nie gechallenged gaan word op sekere goed nie, gaan ons nooit spierkracht ontwikkel nie. Sal ons bly by melkos, sal ons nooit kom tot die volwassen man nie. En wie ek sien die aansla, en ons wat met sport goed betrokken is, want die meeste van ons is met sport betrokken, is, aansla sien ek is oefentijd. Dis oefentijd, dis aanmeldtijd. Ons kan, wat sy droom hee van, wat sy 400 tyd, maar as ons nie by die baan kom en oefen nie, gaan ons nooit daarby uitkom nie. Jy weet, as ons sê, hier is ek, stuur my, dan beteken het, is in die fik, en is een persoonlijke ding tussen my en God, beteken, dat ek een afspraak sal maak by hom, een commitment sal maak by hom, oor oefentuie, dat hy steen hierdie goed op my pad nie, maar as hierdie goed op my pad kom, dat ek sal stand, dat ek een stand sal maak rondom goed, al is het hoe gering, al is het hoe klein, Jy weet as ons kyk na sport, dan sien ons as ons veral atletiek nê, nee, dis my so great, maar by enige sport so dan word ons hierdie ding van deursettingsvermoë. Dis hoekom dit krities is dat 'n kind van kleins af aan 'n sport moet deelneem. Want as hy nie as hy nie deelneem aan aan so 'n aktiwiteit nie, gaan hy nooit werklik leer wat is dit om deursettingsvermoë te aan te leer nie. Ek praat van gesonde kinders wat net klein seiling het. Hy gaan nie groot word met een wolfskracht en een kou in hom. En dis, dis die ding wat ons by sport aanleer. Ons leer het vir ons kinders by sport. Boeta, ons hou nie op nie. Sy sal ons hou nie op nie, ons gaan, ons maak klaar. Dit geld ook in ons, in ons akademiese wereld, geld het ook so. Jy weet, ons het soveel prese wat ons op kinders het om klaar te maak met dit wat hulle bezig is. Om nie een ding te begin en dan te los nie. En ons sien het so duidelik, jy weet, en ons, dis iets wat ons so duidelik kan sien, in ons akademiese wereld. As hy ou nie volhard nie, dan gaan hy nooit sy graad kry nie. As hy nie in sport volhard nie, dan gaan hy nooit sy wetloop klaarmaak nie. Of hy gaan nooit die sport bereik wat ons graag wil hee, hy moet bereik nie, of wat hy kan bereik nie, wat ons weet hy kan bereik nie. Maar wie, as ons na ons geestwereld kyk, na ons geestlewe kyk, dan is het so een anderste situasie hier so. Van, as die aanslag kom, as die goed kom, dan is het so makkelijk om te sê, maar jy weet, kom ons probeer het vir my, kom ons skyver het een kant toe, kom ons maak asof die bestaan nie, en as ons bykie lang genoeg wacht, dan voel het vir ons, maar dit is voorbij, dit is klaar, hierdie aanslag op ons gees, in die geestwereld, Hoekom doen ons dit? Hoekom is ons geneig om, om slap te wees, as het eindelijk kom met die dinge waar, waar oor die leven eindelijk gaan? Ek sou sê die rede daarover is, is omdat niemand het sien nie. Niemand het gehoor dat jy het nie graad gekry nie. Of jy het nie gemaakt, jou, jou graad gemaakt, of jy het nie jou, jou sport bereik in die sportwereld nie. Ek, dit is ernstige goede daai vir ons uh, hoe se lewe jou jou energie wat jy inspanne jou in jou werksituasie is so ingestel om sukses te maak in dit wat ons kan sien wat ander ouens van my kan sien wat ander ouens dalk van my kan sê dit maak 'n impak maar as dit kom by die kommitment wat ek met die Vader het rondom om stand te te maak in die lewe om die ewige lewe te vat wat hy vir my gee om daar staan te maak want die ewige lewe kom nie net nie Dit kom nie op een skingwoord aan na ons toe nie. Die eeuwige lewe kom, stik vir stik, dier die aanslag wat kom, en ek konfronteer die aanslag in my lewe. Ek konfronteer dit, nie op my eie kracht nie, maar ek bring dit na hom toe. En ek en die vader, op die einde van die dag gee ek het vir hom af, maar dit is een saak tussen my en hom hierdie. Jy verstaan, want dit lyk so vir my asof die, die goed waar die saak is tussen my en hom, daai daai story is 'n probleem. Maar waar dit gaan oor tussen my saak tussen my en mense, dan probeer ek dit goed regmaak. Ek probeer opkawer, ek probeer alles in my vermoë om daai goed reg te maak. Maar sodra dit kom op geesvlak, dan is dit 'n ander storie. Jy weet, dan kan ons dit maar eers kom ons skuif dit 'n bietjie een kant toe. En is dit nie tragies nie? Dit is die terrein in die lewe. Die geesterrein is die terrein in die lewe waar die vyand die voet in die deur kry in ons lewens. Dis waar hy steel, slag en verwoes. Dis nie in die stryd is nie vlees en bloed nie. Die stryd is in gees. Dis waar die stryd is. Dis nie bose geeste in die lig. Dit is waar die stryd is. En ek sê nie ons moet hierdie goed nou gaan aanvat en heeltyd loop en goed, daai goed soek nie. Dis nie waaroor wat ek sê nie. Maar as die geringe ding kom, die aanslag, dat ons so wakker sal wees in ons gees oog, dat ons het sal sien. Die volkse oog was, was gestryk, hulle oor was zwaar, hulle harte was vet, hulle kon het nie verstaan het nie. En het sluit allemaal Jeremia, jy sal onthou dat Jeremia 10, wat ek laas week het ons daar in, eh, het ons aangehaal daar, um, ek, ek lees net gewee die gedeelte, want dit is ook vir my iets wat, wat ons kan aanhaak hier so by, Jeremia 10, daai gedeelte die afgoede in die Heere. Hy sê, um, vers 2, so sê die Heere, maak jylle nie gewend, raak nie gewoond nie, maak jylle nie gewend aan die weg van die heidene, en skrik nie vir die tekens in die hemel, soos wat hulle skrik, soos wat die heidene skrik nie. Wat, dit beteken ons ouwens, ons moet nie skrik as die goed kom na ons toe nie. Maar jy sien, wanneer skrik ons, wanneer ons gewoond geraak het aan die wereld, dan begin ons skrik vir hierdie goed, wat na ons toe kom. Hier is ek, stuur my, dit is een groe ding hierdie oons. Dit is een totale ander dimensie wat ek gesien het van, van in gees, om gesag te neem in gees. Want as ek sê, hier is ek stuur my, beteken het nie om te gaan iets doen, werk doen nie. Jy weet, beteken, ek dra die verantwoordelikheid van Godse lewe in my. Dit beteken, dat ek myself commit, een commitment sal aangaan met die Vader, rondom hierdie saak op aarde, hierdie geestelike saak op aarde, namelijk my geestlewe. Dit is waar oor die commitment gaan. Want hoekom is ons nie fiks nie? Hoekom is ons nie geestelik fiks nie? Wat is die rede hoekom ons nie geestelik fiks is nie? Is omdat ons nie opdaag nie. Ons daag nie op vir oefening nie. Ons daag nie op as daai goed kom nie. Ons probeer dit afmaak. Ons daag nie op om om in gees gesag en autoriteit te neem oor goed nie. In Jesus se naam met dit wat binne in my belê is nie. Ek praat nie van myself nie, ek praat van met wat hy binne in my belê het. Wat maak ek wanneer die teestanders kom? Want dit sal nie oorgaan nie. Die die ding is as die vyand gekom het, het hy gekom. Of ek het nou raak gesien het of nie raak gesien het, hy was daar en hy het 'n saad geplant of hy het iewers het hy 'n gat al gekry wat ek op hierdie oomblik nie miskien nie weet nie. Maar dit is waaroor hy so belangrik sê in Petrus is dat ons beraad sal wees wanneer hierdie goed na ons toe kom wanneer dit tyd sal kos want tyd sal wees wat ons moet rekenskap gee van die heiligheid wat binne in ons is. Hierdie heerlikheid wat binne ons is. Want onthou Jesaja het dit gesien daar. Ons, daai heerlikheid is binne in ons. Die Nuwe Testament. So die uitdaging vir ons is, daarmee maak ek klaar, die uitdaging vir ons is, is om te begin fiks raak, en hoe kry ons dit recht, is om te begin opdaag vir oefening. Je weet, eh, om fiks te raak vir my, om nou weer eeuwenskielik eh, middelafstand atleet te word, gaan van my vat, om een paar dinge te doen, he, om een bykie gewicht te verloor, ek sal moet, eh, en hoe kry ek dit recht, ek sal moet begin oefen, ek sal rechtig vir my op een program moet kom, en ek sal moet begin fiks raak, Um, en net, en net harder en harder en harder moet werk, fysisk, om daarby uit te kom. Ek sy moet rechte gewicht verloor. En, um, en dit gaan begin met klein goedkies. Sê vir oogend vir Jesse, weet net om op die blok te stap, is al klaar begin om te oefen. Nou, ek sê ook nie hoe groot die blok is nie, nie, maar tenminste, as ons een blok kan uithaal iwis, en ons kan begin om die blok stap, in ons fysische realm, om dan te begin fiks word dieselfde met ons gees, in die geestelike realm, om fiks te raak in die geestelike realm, is konfronteer die klein goedkies, die klein dingetjies, maak speel met hulle klaar, maak met hulle klaar, en ek sê vir sê die groot goed, as ons by die groter goed kom in die lewe, wanneer ons daar eerste volledige 800 met haar klop, dan sal ons toegeris wees om dit te kan doen. Maar spierkracht in die gees kom dier oefening. So, meld aan vir die oefening. Dis die challenge, denk ek, wat vir ons elk in hulle hee. Eh, want ek sê vir jy sê nie, as, as ons kyk na Janse gesprek die laaste ruk, met die manne, die, ek was nou nie die tweede ronde hier gewees nie, maar die eerste ronde waar het gegaan het oor commitment van ons kant af. Hoekom is dit die issue? Weet, hoekom sikkel ons daarmee? En ek sê vir jy sê dat die ding van van die fysische realum, maak een groot aanspraak op ons levens. En ons is nie bereid om die selle enthousiasme, die selle commitment, wat ons in die fysische realm maak, ook in die geest realm te maak. Dit is eindelijk ons eerste prioriteit. En jy sien dan, as die woord geopenbaar word, die klein goedkies, net dan gaan die woord vreugde in ons hart word, eerder as wat die theorie gaan bly en kennis gaan bly. So, dit is uitdaging vir ons elke. Kom ons maak die oor toe, vader, dankie, vir dit wat u reeds in ons beleed. U het alles gedoen. Die offer wat gebring is, wat op die altaar geplaas was. U sien het vir ons die volledige pakket bewerk om te kan heers op hierdie aarde. En, um, ehm, heren, ons besef dat, en ek besef ook in my eie leven, vader, dat, dat die fysische maak een baie groot inspraak in ons levens, in my leven. En vader, dit is eh, volgend dan ook, dat ek, eh, dat dit een begeerte is in my hart, vader, om, en een uitroep in my hart is, heren, om, om ook wat, wat gees om betref, my verhouding met u, dat ons, dat ek, wat dit om betref, heren, my alles sal gee, dankie dat u nie met die vinger staan en dat u nie, Heere, ons uh, vermaan en uh, dat u nie ons met een kwaai oog na ons kyk rondom hierdie saak nie. Vader, dankie daarvoor. Dankie dat ons in die klein goeikies, dat u begin met klein dinge en vir ons in, in die klein dinge, Heere, wil dat, dat seefier en dat ons ook na die groter dinge sal gaan, dat ons recht sal raak, dat ons sal kom by die volwassenheid, Heere, om die groter dinge in ons levens aan te pakken ons sien hierdie week met al die activiteite, met al die verrichtinge en al die dinge wat met plaas vind in ons, elke in ons persoonlijke leven, Heere, uh, eh, dat ons sal in elke dier die dag, eh, oomlikke wat ons vry is, Heere, dat ons sal bedink, dat, dat ons die goedheid sal bedink, dat ons sal bedink, Heere, dat die by ons is en dat die nabij in ons is en dat die dat die ons ondersteun, dat die ons dra, dat die, ons, dat die daar is vir ons. En uh, eh, ongeacht die omstandighede, ongeacht die vyeboom en die, die beeskrale, goed wat leeg is en alles, die ongeacht al die goede, dat u in ons hart die vreugde van u woord wil openbaar. Dank u daarvoor. Ons bid het alles in die naam van die Seen. Amen. Ek weet nie of daar een van julle is wat iets wil sê en ook nie, wat ook een woord het vir ons nie.